Qué rico ya lo menea. esa baby si lo sabe. Diablo loca tú abusas. Te bien se te ve ese traje. Y esos panty que tú usas. Combina con mi tigueraje. Y cuando yo la llamo. De una ya pa' acá le cae, de una pa' acá le cae. Esa otra cosa, una en diosa. casa por un paso, está envidiosa. Recordando mami, tú estás una rosa. Loco por pues ser la milanita caprichosa. sé que te gusta gustan menores, sí. Modélame la pella ese bikini, wow. Le gusta mi biquete como yo lujo y que la anden fronteando en la city. Franquita como muy diente, la muñeca presidente. Y la soga pa' fuera te mata los Chori, sé que te gustan menores, y yo que controlo este monobolí De que es lo que es lo que me convertí El puto dinero que hago, mami, está, está esa baby si lo sabe. Y a lo loca tú abusas. Que bien se te ve se trae Y eso pa' ti que tú usas. Combina con mi tijera. Y cuando yo la llamo, de una pa' acá la cae, de una pa' acá la cae. Come a bitch. Uh, Ese pussy no canta, pero soy su fan. Mi puta es fe y su culo fe. Me montó una foto y le dije, damn, yummy. Se le mueve como flan. La baby tiene estilo. Homemade de cocotrilo. She smoke, she drank that syrup. Pregunto por mí. Heroes, on beans, on white and liquor. Sorry, buddy, I don't hang around broke niggas. Now She a thought thought, I'm a thought too. That's a to bro, that's how you, bro. Qué rico ya lo ese baby si lo sabe. Diablo loca tú abusas. Diablo. te ve ese traje. Ese panty que tú usas. Combina con mi tijera Y cuando yo la llamo, de una ya pa' acá le cae, de una pa' acá le cae.